Докладываю, вижу землю, видимость отличная, хорошая видимость. Самочувствие хорошее. Настроение бодрое, продолжаю полет. Наблюдаю некоторое вращение корабля вокруг осей. Сейчас земля ушла из иллюминатора взора.